urria kamazazpi gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berrioza herrirratiaren albiste mankizuna xabi gaur zeberri dakarzke guzu Ba egarazi, kurriña eskegi izana egotzi dieten beste bos lagunekin batera Nacho Barrioso Libre Hogeita lau orduz atxiloturiko egon ostean epaitegian deklaratu zuten eren egun atxilotutako sei lagunak aske utzi badituzte ere ordena publikoak egozten zaie instrukzioko epailearen aburuz, ikurrina eskegi izanak arrisku argia suposatu zuen era berean Patrizia Perales bilduko zinegotziak, epailearen aurrean inputatu gisa deklaratu ondoren imputazioak entzea erabaki zuen epaileak. Masterclass eh, Irakaspen Eskolak Fizberen programazioaren baitan, aurten lehenengoz nobedade gisa masterclass irakaspen eskola antolatu da, soziologoa den Ricardo Feliu izango da, klas hauen dinamizatzailea irakaspen eskola hauen helburua zinema dokumentalaren aldi klasikoko joera hausien ezaugarriek aztertzea izango da, besteak beste realismo poetikoa, dokumental etnografikoa, dokumentu soziala, zinema begia dokumental erreformista eta e, hiri sinfoniak kurtsoa aurriaren hemen eta emeretzean kulturgunean egingo da ostiralean arratsaldeko seietatik zortzietara larun batean ordeago izeko amaiketatik eguerdiko ordu batak arte. Eta fikberekin jarraituz, edizio honetan proiektatutako, proiektatuko diren labur metraiak aukeratu daude dagoeneko. Jaialdian proiektatutako proiektatuko diren laburmetraiak aukeratzea hilabete luzeko lana izan da feedbacko kideentzat. Asko eta asko ziren aurkeztutako laburmetraiak aukeratuak urriaren nogeta irutik hogeita seira berriozarko auditoriuman ospatuko den jaialdean ikusgai izango ditugu jaialdiko programa iru ubebikoitz.fizbe.com morrialdean kontsultatu daiteke. Bake prozesuaz e, ziaur duen e, itzaldia lokarri, e, lokarriren eskutik e, atzo kulturgunean. Bai, hogei bat pertsona elkartu ziren berrio zarko Ateneoak antolaturiko lehen itzaldi honetan lokarriko kide den Ana Elbira bake prozesuaren aspektu eta erronkataz. Aritu zen atzo, kaixo berrio zarmagazinean izan genuen Ana hortxe bere itzak elkarrezketaldian. Nosotros ya veníamos diciendo desde hace años que había dos hechos o dos condiciones que harían que el proceso de paz fuera irreversible, que eran el cese de la violencia de ETA y la legalización de la izquierda Berchale. Eh, esas dos condiciones ya se cumplieron. Eh, no era que únicamente hicieran falta esas dos, eh, hay muchísimo trabajo por realizar, pero sí que esas dos condiciones podían hacer que el proceso de paz no tuviera vuelta atrás. una vez que ya se han cumplido, eh, hay muchos retos a los que debemos enfrentarnos. ¿no? Iluna antzerki taldea camioneta y manta... e, mentxe bertan berriozarren. Auditorio numean ikusgai izango da obra ostiralean gaueko uderatzetan antzituko dute larun batean aldiz zortzi territan lehiatelan bertan eungo dira, sarrerak salgai justuki 6 euroren truke. Eta aurrera goaz eh, kiroletako informazioarekin berriozarko txirrindulari taldearen ateraldi bat antolatu du. Bai, berriozarko txirrindulari taldeak urrubasara antolatu du ateraldia interesatuak larun batean guizeko sortzitan eguzki plazara urbil daitezela. eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, e, zer dio iragarpenak e, gar, eh, garazi? Bai, xabi, ba, gaur odeitza txikia izango dugula, ego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, eta temperatura temperaturan edo temperaturei dagokionez minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi egoko dira beraz zepeltasuna nagusi gaur ere Hala, da, eskerrik asko grazi bai. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zarrerratiaren sintonian FMko edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.